Ես հավաքագրել եմ քնի շուրջ Արցախի մայրիկներին հուզող հարցերը, որոնց մասնագետն այսօր սիրով կպատասխանի։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոընկերներ, շնորհակալ եմ Տաթևի Կրավետի համար եւ շնորհակալ եմ նաեւ ակտիվության համար, որը տեսա, որ սոցիալական մեդիայում խմբերում գրառումների ներքո մայրիկները ցույց էին տվել Երբ ուսումնասիրում ես, թե ինչպես է քունն ազդում երեխաների կյանքի վրա, ինչպես է կանխորոշում նրանց ապագա ձեռքբերումներն ու անհաջողությունները, հասկանում ես, որ անհնար է գերագնահատել քնի դերը։ Ոստի բնական է, որ ավելի ու ավելի շատ ծնողներ սկսել են դիմել քնի խորհրդատուի օգնությանը իրենց բալիկի քնին առնչվող խնդիրները կարգավորելու համար։ Եվ այսպես մեր առաջին հարցի հեղինակը ապագա մայրիկ Լուսիա Գասպարյանն է։ Նա հղիության երրորդ երամսյակում է եւ հետաքրքրվում է թե արդյոք ճիշտ է նորածնին քնից հանել կերակրելու նպատակով պետք է լսել բանականության ձայնը։ Հստակ պետքեներ եւ չի կարելիներ չկան։ Օրինակ, եթե երեխան ծնվել է բավարար քաշով, եթե նորմալ ցերեկվա ընթացքում կաթիկ ուտում է, աճի ցուցանիշը նորմայի մեջ է, եւ եթե երեխան այդ նորմայի սահմաններում քաշը հավաքում է, առողջական խնդիրներ չունի եւ ամենակարևորը երեխան քնած է անվտանգ դիրքով, մեջքի վրա, փորիկի վրա, չէ՞, դա հա, դե փորիկի վրա ավելի խորն են քնում եւ երեխան կարող է օրինակ քաղցած լինել, բայց խորը քնի պատճառով այդ նշանը չտա է։ Այս դեպքում արդեն եթե երեխան օրինակ միջակայքերը կերակրման միջև գիշերվա ընթացքում մեծ են լինում, անհանգստանալու կարիք չկա, բայց ամեն դեպքում այն լակտացիայի կայացման շրջանում ժամը 4-ից 6-ը սահմանում կերակրում ունենալը ցանկալի է, որ կաթը նորմալ արտադրվի։ Սովորաբար երեխաներն իրենց կենսառիթմն ունեն եւ գիշերներն արտանում են, երբ սոված են լինում կամ ինչ որ բան է անհանգստացնում, բայց եթե զգում ենք, որ երեխան անբնական ձևով երկար է քնում, ապա արժե ապահովության համար մանկաբույժի դիմել։ Դե օրինակ նույն հիպերսոմնիան շատ քանակով քնելը խնդրի մասին է խոսում։ Նա երեխան կարող է նյարդաբանական ինչ-որ լուրջ խնդիր ունենալ եւ ուղակի չի կարողանում, հա, եւ գիշերն է շատ երկար քնում եւ ցերեկն է շատ երկար քնում։ Այս դեպքում երկար քունը դիտարկում ենք որպես խնդրի նշան նորմից ցածր քաշ հավաքող եւ առավել եւս քաշ կորցնող նորածիների դեպքում գիշերը 2, առավելագույնը 3 ժամը 1 կարիք կա արթնացնելու բալիկին եւ կերակրելու։ Բալիկին արտնացնելու կարիք կարող է առաջանալ նաև 3-ից 4-րդ ամսականներում։ Եթե նախքան դա օրինակ ժամը 1 կամ 2 ժամը 1 արթնանում էր ուտելու եւ հիմա մեծացել է օրվա ընթացքում օրինակ մայրիկը տեղը տեղ ընկերագրում է երեխային կրծքով եւ երեխան սկսում է գիշեր այսպես մի անգամից սկսել մեծ միջակայքերով քնել այս դեպքում մայրիկը պարզապես պետք է շատ ուշադիր լինի իր կրծքին որտեվ կուրծքը սովոր է հա օրգանիզմը սովոր է որ պետք է այդքան հաճախ կաթարտադրի որ այդքան մեծ ինտենսիվությամբ դատարկվում է կուրծքը եւ երբ այսպես կտրուկ չի դատարկվում կարող է մայրիկի մոտ լինել կաթի խցանումներ, կրծքի հետ խնդիրներ եւ այս դեպքում կամ երեխային արտնաճնում ենք կերակրում, կամ երեխա կամ մայրիկը փոքրինչ կթում է կուրծքը, ոչ այնա դատարկում, այլ ռիվ, որ նորից նույնքան կաթարտադրվի։ Այնքան որ թեթևանա եւ այդ տակությունը, ցավային զգացողությունը չլինի։ Մարիամ Աբրահամյանը 3 երեխաների մայր է։ Մարիամի փոքրերը Զուգեր Ավետն ու Նաիրին 2 տարեկան են։ Արդեն 2 ամիս է Զուգերն այլևս կրծքով չեն գերակրվում։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում բալիկները շատ անհանգիստ են գիշերները, հաճախ են լացելով արթնանում եւ դժվարությամբ են նորից քուն մտնում։ Եվ քանի որ հիվանդ չեն եւ կարծես թե չունեն այլ պահանջմունքներ, երիտասարդ մայրիկը չի հասկանում, թե ինչը կարող է գիշերային անհանգստությունների պատճառ դառնալ։ Տեսեք, սա հենց այդ ակնհայտ միֆերից մեկն է, որ կկա ավարտը ավելի լավ քնի կբերի։ Պետք է գտնել երեխաներին հանգստացնելու ձևը եւ թե ինչպես է կաթիկի ավարտը եղել։ Եթե երեխաների համար տեսեք իրենց միակ հանգստանալու միջոցն է եղել եւ փաստորեն մենք այդ միակ բանը հանել ենք, ինչով ենք փոխարինել։ Ինչ ենք տալու երեխային, որ իրենք իրենց նույն նույնչափ ապահով, նույնչափ տակուկ զգան եւ կարողանան հետ քնել։ Սա մի պատճառներից մեկն է եւ մյուսը։ Բայց եթե կրծքով կերակրման ավարտը եղել է փափուկ հատուկ մեթոդով, այսինքն կերակրումները հանվել են քիչ-քիչ եւ բալիկները սթրես չեն տարել, ապա փնտրում ենք այլ պատճառ, բացատրում է մասնագետը։ Եթե ԿԿ ավարտից հետո լավ է եղել, քնել են, իսկ հիմա նեք սկսել են կտրուկ, հա, սկսել են արթնանալ, պետք է հետևել մուլտերին եւ քնելուց առաջվա ժամանակին։ Միգուցե ժամանակը շատ մեծ է կամ ժամանակը շատ ծանրաբեռնված է անցնում կամ մուլտեր կան, որոնք երեխաներին արթնացնում են եւ ստիպում ավելի մակերեսային, այսպես ավելի դժվար քնել։ Հինգամյա աղջնակի մոտ երբեմն լինում են գիշերային անմիզապահության դեպքեր, որոնք նրա մայրիկին մտահոգում են։ Մայրիկն ուզում է հասկանալ, ինչով կարող է դա պայմանավորված լինել։ Աստղնադիրյանը խորհուրդ է տալիս նախ դիմել մանկաբույժի եւ նյարդաբանի։ Կուղեղում հատուկ կենտրոն կա, որը կապված է մեր ցիրկադային ռիթմի հետ եւ գիշերվա ընթացքում երիկամների միզապարկի մկանները մի փոքր այլ կերպ են աշխում եւ օգնում են, որ նա գիշերվա ընթացքում մենք չուզենանք գնալ սանհանգույց մեր օրգանիզմը այդպես խելացի համակարգ է։ Երեխաներին ժամանակ է պետք, որ իրենց մոտել այդ կենտրոնը զարգանա, որ իրենք կարողանան գիշերը հա այդքան չպուտակվի արդեն հեղուկը։ Մյուսը պետք է հետևել երեխան, միգուցե երեկոյան շատ աղի է ուտում եւ շատ ջուր է խմում։ Դեն այստեղ ոչ թե անմիզապահությունը, այլ ուղղակի երեխայի օրգանիզմում շատ հեղուկ կա։ Միգուցե երեխան թեյեր է խմում, իսկ թեյերը միզամուղ են եւ դրա համար երեխայի դեռ քանի որ միզուղիների մկանները դեռ լրիվ զարգացած չեն, ինքը ուղղակի չի կարողանում պահել պահել այդ հեղուկը, որը օրգանիզմում կա։ Ոստի մասնագետը խորհուրդ է տալիս այս տարիքում ուշադրություն դարձնել երեկոյան երեխայի ընդունած հեղուկի քանակին, եւ եթե երեխան նորմից շատ չի հեղուկներ ընդունում, բայց շարունակում ենք նկատել գիշերային անմիզապահություն, ապա անպայման դիմում ենք մանկաբույժի, քանի որ պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեբանական։ Thank you Մանկան քնին վերաբերող հաջորդ տարածված հարցը անհանգիստ քունն է, երբ երեխան կարծես թե երազի մեջ կռիվ է տալիս, լացում է, դժգոհում եւ այդ պահերին ծնողի համար նույնիսկ դժվար է երեխային քնից հանելը։ Էթերի Մուսայելյանի 4.5 տարեկան աղջնակի քունը հենց այդպիսին է։ Իսկ օրինակ երիտասարդ մայրիկ Լյուդա Հարությունյանի գրեթե 3 տարեկան դուստրը առավոտյան անգամ հիշում եւ պատմում է իր գիշերային վախեցնող երազների մասին։ Մեկ նրա սիրելի խաղալիքն է կորչում, մեկ նմանատիպ, մեկ այլ բան։ Մղձավանջները կարող են լինել, ու այս դեպքում փորձում են երեխաների հետ այսպես թերապևտիկ հեքիաթներով աշխատել, քնելուց առաջ օրինակ վախերի հետ, հա, եթե վախենում է որ խաղալիքը կկորի, օրինակ ռիտուալի մեջ ներառել այդ խաղալիքի հետ կապված որևէ բան, որ տես այստեղ ամեն ինչ լավ է, կամ երեխայի հետ միասին փնտրել լուծումներ, օրինակ ինչ ես կարծում, ոնց կարող ենք պաշտպանել կամ ինչ կարող էր անել բալիկը եւ հետեւել իհարկե նորից մուլտերին։ Մղձավանջները պատահում են երեխային գիշերանոթի սովորացնելու, ինչպես նաև երևակայության եւ խոսքի զարգացման փուլերում։ Սա պայմանավորված է գիշերվա ընթացքում ուղեղի ակտիվ աշխատանքով։ Երեխան ուղեղի ստացած բոլոր պատկերները տեսնում է, բացատրում է քնի խորհրդատուն եւ հավելում, որ չպետք է շփոթել գիշերային մղձավանջները սարսափների հետ։ Եթե մղձավանջի դեպքում երեխան արթնանում է քնի արագ փուլում, այս դեպքում արդեն երեխան արթնանում է քնի խորը փուլում, այսինքն ինքը արթուն չի, իր օրգանիզմը լրիվ այլ է ու այս դեպքում երեխային արթնացնել չի կարելի։ Ինչ ենք անում նմանատիպ դեպքերում։ Նախ եւ առաջ պետք է փնտրել մղձավանջի պատճառը, նշում է Աստղ Նադիրյանը մուլտերը կարող են լինել, չափազանց վառ իրադարձությունները, տարիքի հետ կարող են նորմալ են լինել։ Մենք զուտ աշխատում ենք մեղմելու վրա։ Եվ նման էպիզոդների ժամանակ պետք է ուղղակի նստել երեխայի կողքը, չարտնացնել, սпасել, որ դա անցնի։ Շատ դժվար է այդ պահին այդ ուժեղ գորոցը լսելը ու ոչինչ չանելը։ Բայց երբ մենք արտնացնում ենք, գրկում ենք, խոսում ենք, երեխան դրանից ավելի է, հա, դա դառնում է կրկնվող երևույթ, որտեղ ինքը մեկա չի հիշում դա, ինքը դա գիտակից չի անում, որ զգա կա մաման papan կողքն են թե չէ կարելի է կողքից հանգիստ ձայնով օրինակ չգիտեմ ինչ որ բան ասել որ էս նորմալ է կամ բայց չկպնել չարտնացնել ոչ մի դեպքում Եթե նկատում ենք, որ քնած վիճակում լացելու այս էպիզոդները գիշերվա միևնույն հատվածում են լինում, իսկ դրանք մասնագետի կարծիքով հիմնականում լինում են 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում, ապա այդ ժամից մոտ 10 րոպե առաջ փոքրինչ փոխում ենք երեխայի դիրքը կամ գրկում ենք ասես ձեռքով փոխելով քնի տվյալ ցիկլը։ 1 տարեկան Իգորը Հասմիկի կրտսեր որդին գիշերային քնի առաջին 3 ժամը լավ է քնում, բայց դրանից հետո սկսում է հաճախակի արթնանալ եւ անհանգիստ է քնում։ Քնի մասնագետին նախընտրում է բարձաբանել, թե ինչով կարող է դա պայմանավորված լինել։ Երկրորդ կեսին գիշերվա երեխայի քննճնշումը ավելի փոքր է եւ օրգանիզմը ինքը պատրաստվում է արթնացման։ Եվ այս դեպքում, հա, եթե այդ արթնացումները ունեք 2 ժամը մեկ են, միգուցե դա հենց այդ ասոցիացիայի արթնացումն է կամ երեխան իսկապես քաղցած է, կամ միգուցե սենյակում լույս կա վառ ու սա իրեն ավելի է արթնացնում։ Պատճառները շատ տարբեր կարող են լինել, բայց եթե օրինակ դա 2-3 ժամը մեկ արթնացում է գիշերվա երկրորդ կեսին, սա կարող է ուղակի լինել հենց նրանից, որ դեպի առավոտ երեխան ավելի մակերեսային է քնում եւ կարող են օրինակ ծնողների ձայները խանգարել, հա, որտեղ մենք էլ ենք քնի մեջ շարժվում ու զգայում երեխաները այդ անգամ այդ շրշյունը ծածկոցի կարող է իրեն արթնացնել, հատկապես գիշերվա երկրորդ կեսին։ Հաջորդ հարցի հեղինակը 7 ամսական փոքրիկի մայր է։ Նա նշում է, որ բալիկը գիշերները հաճախակի է արթնանում, իսկ ցերեկային քնի տևողությունը 30-ից 40 րոպե է։ Մայրիկն ուզում է իմանալ, թե ինչպես կարող է երեխայի քնի որակը լավացնել։ 7 ամսականում միգուցե պետք է նայել ցերեկայինների քանակին։ Երեխաներ կան, որ 6-ից 7 ամսականում են սկսում անցնել 3-ից 2 ցերեկայինի, կամ միգուցե տանցումը շատ շուտ է եղել երեխան, երբ դեռ պատրաստ չի եղել։ Քան այստեղ մենք քննարկեցինք ինչքան տարբեր պատճառներ կարող են լինել այդ արտնացումների ներքո, եւ կերակրումները, եւ ծեսի բացակայությունը, եւ ռեժիմը, օրինակ շատ մեծ կամ շատ փոքր արթուն ժամանակը։ Կարճ տևողությամբ քնի պատճառը երեխայի քնի ցիկլերի փոփոխության ընթացքում երեխայի արթնացումն է։ Որոշ մայրիկներ օրինակ ժամերը ֆիքսելով արդեն գիտեն, որ երեխայի զարթնելու պահն է մոտենում եւ արթնացման պահին կրծքով կերակրելով ապահովում են այդ հեշտ անցումը քնի մեկ փուլից մյուսին եւ ինքնուրույն քուն ինչի է այդքան հանրահայտ պոպուլյար, հա, ինչի են այդքան ձգտում դրան, որտեղ ինքնուրույն քնի դեպքում երեխան կարողանում է նաեւ այս ցիկլիկ արտնացումների դեպքում հետ քնել։ Իսկ այնպես, երբ օրինակ մենք sleep training-ին օրինակ դեմ ենք, ինչը լրիվ նորմալ է, բայց այս դեպքում արդեն պատրաստ ենք լինում, եթե բոլոր միջոցները քունը կարգավորելու փորձել ենք, սկսած արթուն ժամանակները կարգավորելուց, ծեսեր ներմուծելուց, արդեն մենք այսպես հոլիստիկ ավելի բնականամետ ծնողավարման դեպքում գիտենք, որ արթնանալու է 20 րոպեից կամ 40 րոպեից։ Մնացած ամեն ինչ արել ենք, հա, չի կարգավորվել, քնելը հեշտ է անցնում, բայց այդ ցիկլի արանքում ինքը անպայման մի հատ մամայի կարիք ունի։ Մենք արդեն այսպես գիտենք, որ դա մեր անելիքն է եւ անում ենք։ Քնի այդ ցիկլերը հեշտ են կարողանում հաղթահարել նաև ծծակով քնող երեխաները, սակայն ինչպես գիտեք, կրծքով կերակրման մասնագետները ծծակին դեմ են եւ այն անվանում են երեխայի նենք ընկեր, քանի որ ծծակը կարող է հանգեցնել երեխայի կրծքից հրաժարմանը, երեխայի կծվածքի վրա կարող է բացասաբար ազդել եւ մի շարք այլ բացասական կողմեր, որոնց մեր հաղորդումներից մեկում կրծքով կերակրման մասնագետ Անուշ Սաքանյանի հետ արդեն անդրադարձել ենք։ Դուք այն կարող եք գտնել եւ լսել լսել մեր կայքում։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք նաև քնի խորհրդատուի կարծիքը։ Ես ծծակին ոչ կողմ եմ, ոչ դեմ եւ ունի դրական կողմեր եւ բացասական կողմեր։ Ուղղակի այստեղ ոսկե միջինի կանոնն է գործում, ծծակը կարող է դառնալ եւ մեծ ճշնամի եւ լավ օգնական։ Նայեք, երբ նայում ենք հետազոտությունները, ծծակ օգտագործող օրինակ երեխաների մայրիկների մոտ տալիս է, որ հետծննդյան դեպրեսիայի մակարդակը ավելի քիչ է, որովհետև ոնց որ зерքերը ավելի ազատ են կամ կարողանում են երեխային վստահել ուրիշին եւ օրինակ ավելի ազատ են, ավելի շատ են դուրս գալիս կամ երեխայի հետ ավելի շատ են դրսում ժամանակ անցկացնում, որովհետև երեխայի այդ քնեցնելու գործիքը իրենց հետ է։ Բայց մյուս կողմից էլ ծծակը, օրինակ եթե ներմուծենք շատ շուտ, օրինակ հիվանդանոցից սկսած, սա կարող է մեր կերակրման վրա շատ վատ անդրադառնալ, երեխան կուրծքը վատ բռնի, չդատարկի եւ կրծքի մտքի վրա վերքեր առաջացնի, հրաժարվի, անցնի օրինակ բանի արդեն շշով կերակրման։ Ոստի Աստղնադիրյանը բոլոր այն հղիներին, ովքեր ցանկություն կունենան բալիկի ծնվելուց հետո նրան ծծակ առաջարկել, ապա դա անեն ոչ շուտ, քան նրա կյանքի 3-րդ, 4-րդ ամսում, երբ մայրիկի մոտ կաթնարտադրությունը լիարժեք կարգավորված կլինի։ Եթե երեխան օրինակ կատնախառնուրդով է սնվում, այս դեպքում ծծակը պարտադիր է դառնում։ Նրա համար, որ տեսեք, մենք կատնախառնուրդը չենք կարող տալ ավել հաճախականությամբ, քան գրված է տուփի վրա։ Իսկ երեխայի համար ծծելու ռեֆլեքսը կարևոր զարգացման բաներից մեկն է։ Եվ դրա համար այստեղ օրինակ կուրծքը գալիս է ծծելու ռեֆլեքսը, թե կուրծքը երեխան կարող է ժամը 1 վերցնել եւ դա իր օրգանիզմը վնաս չէ։ Օրինակ կատնախառնուրդը շիշը չենք կարող ժամը 1 տալ եւ դրա համար փոխարինելու գալիս է ծծակը։ Իսկ մյուս դեպքերում օրինակ ԿԿ-ի դեպքում ծծակը էլի, եթե օրինակ մայրիկը օգտագործում է միայն դրսում կամ եթե երեխան կրծքին չի քնում, հետո մաման օրինակ օրինակ ծծակը տալիս է երեխան քնում է եւ հետո ծծակը վերցնում է։ Եթե երեխայի լացը չի կտրում ծծակով, այլ փորձում է լի շատ տարբեր ձևերով հանգստացնել, ծծակը կարող է լինել ընդհանրեն այսպես ասոցիացիաներից մեկը, որը չի դառնում ուժեղ եւ չի խանգարում։ Քնին առնչվող խնդիրների կարող են բախվել նաև ավելի մեծ տարիքի երեխաները։ Օրինակ, մայրիկներից մեկը գրում է, որ իր 7 տարեկան երեխան միշտ ունեցել է քնին առնչվող խնդիրներ։ Նա կարող է միջև ուշ գիշեր խաղալ, բայց քնել միջև կեսօր, ինչը դարձել է մայրիկի համար իսկական փորձություն արտնացնելու եւ երեխային դպրոց ուղարկելու համատեքստում։ Մայրիկը նշում է, որ քունը կարգավորող իր իմացած բոլոր մեթոդները կիրառել է, սակայն ապարդյուն եւ քանի ամառ է, ուզում է մասնագետի օգնությամբ կարգավորել երեխայի քնի ռեժիմը, որ เป զի սեպտեմբերին դպրոց գնալիս այլևս խնդիրներ չունենան նման խախտումները ռիթմի մեկ օրում չեն լուծվում նման խախտումների հետ աշխատելը շատ համբերատար ու շատ այսպես հետևողական աշխատանք է պահանջում, ընդ որում ծնողի կողմից, եւ կարելի է այդ արտնացումը օրինակ երկուսին արտնացող երեխային ժամը 7-ին արտնացնելը իրոք դաժան է։ Եվ քանի որ ժամանակ կա մինչև սեպտեմբերը, կարելի է ուղակի ամեն օր թեկուզ 10-20 րոպե ավելի շուտ արտնացնելով միա 1 ամիս հետո լրիվ ուրիշ ժամ կունենան արտնացման։ Եվ երեխան քուն չի կորցնի, իրեն ֆիզիկապես վատ չի զգա Այս պարագայում ծնողները պետք է շատ հետևողական լինեն, շեշտում է քնի խորհրդատուն այդ ժամանակը, եթե 10 րոպե ավելի շուտ է, անկախ նրանից գիշերը երբ է քնել, ինքը այդ 10 րոպե օրինակ կամ 20 րոպե կամ կես ժամ միջակայքը պահպանի, օրինակ 2 օրը մեկ կես ժամով շուտ արտնացնի եւ ամբողջ օրվա գրաֆիկը եւ ուտելը եւ քնելը եւ զբոսանքները բերի կես ժամ առաջ։ Այսպես ասած մենք բռնում ենք եւ իր ամբողջ ռեժիմը, ես քայլ առ քայլ բերում ենք իր տեղը։ Սա շատ մեծ փամփերատարություն է պահանջում եւ օրինակ խախտումները կարող է մայրիկը գա արդյունքի, օրինակ օրինակ հասնենք նրան, որ երեխան արդեն արթնանում է մեր ուզած ժամին, 1-եր մի օր երեխայի մոտ, քանի որ ռիթմը այսպես ամրապնդվելու համար 4-ից 5 օր ժամանակ է պետք ամենակիչը, որ ստաբիլ նույնն է։ Մայրիկներից մեկի 2 տարեկան 10 ամսական աղջնակը անհաս է ծնվել 27 շաբաթականում։ Այդուհանդերձ խնդիրների չեն բախվել։ Զարգացումը օրինաչափ ընթանում է։ Բալիկն ամեն օր գիշերները երազներ է տեսնում, դրանք բոլորը հիշում եւ առավոտյան ծնողներին պատմում է։ Մայրիկն ուզում է հասկանալ, սա բնական է, թե անհանգստանալու առիթ կա։ Ոչ, ուղղակի երեխան վառ երակացն ունի եւ ուղղակի եթե ինչ-որ անհանգստացնող բաներ կան, այդ թերապևտիկ հեքիաթների զրույցների միջոցով փորձում ենք հարել։ Անուշ Գասպարյանի 3 տարեկան դուստրը ծնված օրվանից մինչև հիմա քնել չի սիրում։ Եթե ցերեկը փոքրինչ նորմալ է քնում, ապա գիշերային քունը շատ անհանգիստ է։ Երեկոյան 21-ից 30-ից բալիկը քուն է մտնում բայց կարող է հանկարծակի ցածկել, երազում խոսել։ Նրա մոտ անգամ շատ ուրախանալուց են նմանատիպ անհանգիստ գիշերներ լինում, ինչով կարող է սա պայմանավորված լինել, հարցնում է Մայրիկը։ Աստղնադիրյանն այստեղ ոչ մի արտառոց բան չի տեսնում։ Այսպիսի բալիկներն ուղակի շատ զգայուն են եւ այն բոլոր մանրուքները, որոնք հանգիստ խառնվածքով երեխաները կարող են չնկատել, նրբազգաց բալիկների համար կարող են վերածվել անհանգստանալու առիթների։ Ոստի Մայրիկին խորհուրդ է տալիս լինել համբերատար եւ հնարավորինս բացառել բոլոր այն երևույթները, որոնց երեխան կարող է բացասաբար վերաբերվել։ Դա կարող է լինել վառ լույսը, էկրանները, վառ էմոցիաները եւ այլն։ Մեր վերջին հարցի հեղինակը նորաթուխ Մայրիկ Ցողիկ Բարսեղյանն է։ Նրա փոքրիկը 2 ամսական է։ Գիշերային քնի խնդիրներ չունեն, բայց վերջին շրջանում սկսել է վատ քնել։ Ամենափոքր ձայնից անգամ կարող է վեր թռնել, այնինչ դրսում ամենաբարձր ձայների նկատմամբ անգամ անտարբեր է եւ հանգիստ շարունակում է քնել։ Որն է պատճառը։ Հարցնում է Մայրիկը որովհետև երեխաները, երբ ծնվում են, մեր տաքուկ, նեղլիկ, մութ եւ մշտապես այդպես ամուկով միջավայրի ականդի իրենց համար մեր աշխարհը չափազանց տարօրինակ է չափազանց այսպես խառը տեղ է որտեղ կան վառ լույսեր երեխան օրինակ լույսերից է վախենում եւ կան կտրուկ ձայներ նաեւ տանը ստերիլ լռությունը եւ բնականաբար ստերիլ լռության մեջ ձայնը ավելի ուժեղ է արտահայտվում իսկ դրսում այդ ձայնը ասես այսպես ավելի լողոզված լինի այս սրա համար տանը սպիտակ աղմուկը հաճախ օգնում է որ երեխայի համար այդ աղմուկ ձայնը շատ կտրուկ չլինի Thank you Դե ինչ սիրելիներս, սա մայրիկների անկյուն հաղորդման եթերաշրջանի վերջին հաղորդումներ եւ այն մենք նվիրեցինք քնի մասին մայրիկներին անհանգստացնող հարցերին պատասխաններ գտնելով, սակայն հրաժեշտ չենք տալիս եւ գալիք եթերաշրջանի առաջին թողարկումը եւս կնվիրենք մանկան քնի թեմային, անդրադառնալով քնի մասին բազային գիտելիքներին, որոնք հուսով ենք ավելի շատ ծնողների կօգնեն իրենց բալիկների քունն առավել հանգիստ եւ որակյալ կազմակերպել։ Իսկ հաղորդումն առաջարկում եմ ավարտել այսօրվա մեր հյուրի Մանկան քնի խորհրդատու ծնողավարման բլոգեր քնի թեմայով առաջին հայալեզու մասնագիտական գրքի հեղինակ եւ պարզապես հրաշալի մարդ Աստղ Նադիրյանի ջերմ խոսքերով ուղված շրջափակված Արցախում ապրող մայրերիս Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք նման օրերին խնամում եք ձեր բալիկներին եւ նոր բալիկներ են ծնվում Արցախում, ինչը ուղակի հրաշք է։ Ուզում եմ ասել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը հերոս է եւ իմացեք որ ձեզնից լավ ձեր բալիկներին ոչ ոք չի ճանաչելու եւ այնտեղ որտեղ կա հարգանքը սերը ոչ մի գրքային ախյուսակ ավելի զորեղ չէ դրա համար այսպես պինդ գրկում եմ եւ դրական շատ զգացմունքներ եմ ուղարկում եւ ասում որ դուք լավագույնն եք ու եւ որպես մայրիկ եւ որպես հատկապես արցախցի մայրիկ